aman aman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 govorimo o propisima namaza, posta, zekata, hađa i drugih propisa koje bi svaki musliman i muslimanka trebali poznavati i u svojim životima praktikovati. U našoj zadnjoj emisiji govorili smo o obavljanju namaza u džematu i spominjali koliko je to vrijedno. Kada je riječ o namazu u džematu misli se dakle da je obaveza, kao što smo o tome prošli puta govorili, spominjali određene stavove i određena mišljenja islamskih učenjaka, pojedini kažu da je to pritvrđeni sunnet, pojedini kažu da je to obaveza određenoj skupini muslimana, ne svima, dok drugi kažu da je to obaveza svima, a četvrti uvjetuju ispravnost namaza da se on obavi u džami u mesčidu. Dakle, kada se kaže obavljanje namaza u džamatu, misli se dakle da se obavi namaz u džamatu u džami, ne misli da se negdje drugo formira džamat, a postoji džamija, ne misli se da se negdje drugo formira u kući i slično, već dakle ona spomenuta vrijednost od 25 puta veća, vezana je za obavljanje namaza u džematu u džami. Kako kaže Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu Fethul Bari, komentar na Bukharin Sahih. Dakle, kada je riječ o namazu u džematu, namazu u džami, misli se dakle da je obaveza klanjati fard namaze u džami. Obaveza je pogotovo džamijskim komšijama, odnosno onima koji se nalaze u blizini džamije, da fard namaze, dakle podnevske, kindijske, akšamske, jacijske i sabavske farde klanjaju u džamiji. Dakle, kada se kaže namaz u džematu, misli se na fard namaze. U ovoj emisiji govorimo o dobrovoljnim namazima. O dobrovoljnim namazima. Dakle, postoje obavezni namazi, podne, kindija, akšam, jacija, sabah, I dakle, od tih namaza, obavezni namazi jesu fardovi. Dok sunneti, to je ono što je lijepo, to je ono što je preporučeno, to je ono što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam činio, međutim, nije to strogo obavezno. Neće čovjek biti pitan, neće biti pitan za te jeli, sunnete, za te dobrovoljne namaze. I sama riječ, jeli, dobrovoljno čovjek klanja od sebe, jeli, drage duše, dobre volje, nije time obavezan. Međutim, i ovi namazi, dobrovoljni namazi, imaju svoju mudrost, mudrost propisivanja, imaju svoju vrijednost, imaju svoju vrijednost. Kao što je vrijedno obaviti fard namaze u džami, čuli smo hadis 25 puta više, isto tako vrijedno je klanjati dobrovoljne namaze, općenito, Vidjet ćemo gdje, na kojem mjestu. Ali općenito vrijedno je da mimo obaveznih namaza, mimo fardova imamo i na fila, dobrovoljnih namaza, sunneta prije, poslije farda ili inače, dakle, na fila dobrovoljnih namaza. Došlo je u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan. On prenosi hadis da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao prvo, zašto će čovjek biti obračunavan na sudnjem danu od svojih dijela jeste namaz. Prvo, zašto će čovjek biti pitan i što će mu biti provjeravano, što će mu biti obračunavano, jeste namaz. Pa, kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, tada će Allah subhanahu wa ta'ala reći melekima, a on najbolje zna, on je sveznajući, Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, reći će melekima, pogledajte u namaz moga roba, pogledajte u njegove fard namaze, jesu li bili potpuni ili su bili manjkavi? Jeli su, jesu li bili potpuni, je li obavljao te fard namaze kako treba, sa skrušenošću, na ispravan način, ili je bio u tome manjkav? Pa ukoliko bude njegov fard namaz potpun, onda mu upišite kao potpun namaz. Dočim ukoliko bude manjkav, nešto bude nedostajalo, njegovi fard namazi budu manjkavi, onda, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle da će tada reći na sudnjem danu, pogledajte u moga roba ima li on dobrovoljnih namaza. Pogledajte kod moga roba da li ima kod njega dobrovoljnih namaza. Pa ukoliko bude, fe in kane lehu tatawar, došlo je u hadisu, pa ako pri njemu bude dobrovoljnih namaza, onda upotpunite s tim dobrovoljnim namazima njegove manjkave fard namaze. Allahu akbar. Zbog toga treba što je god moguće više klanjati i dobrovoljnih namaza. Počesto čovjek u fard namazu odluta, obavi namaz, ne zna ni on kako, zna za početak i za kraj, a počesto između toga dvoga nije svjestan, Zato na drugoj strani treba da ima dobrovoljnih namaza s kojima će se na ovakav način na sudnjem danu upotpuniti ti manjkavi, manjkavi namazi. Zatim u hadisu Rabija ibn Kaba. Rabija ibn Kab radijallahu talan prenosi da je jedne večeri noćio kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je u toj večeri Allahov poslanik alihi salatu wasalam ustao u toj noći, ustao da se abdesti i klanja noćni namaz. Pa je skočio i Rabija da mu pomogne da uzme abdest. Nakon što je Allahov poslanik alaihi salatu oslam uzeo abdest, rekao je Rabijaj ovom svom plementu as ashabu i slugi koji ga je često služio, poželi, šta želiš? Imaš li kakvu potrebu? Reci, šta želiš? Pa je rekao, molim te za tvoje društvo u džennetu. Ja želim da budem u tvome društvu u džennetu. Allahu akbar. Zar ima ljepše želje? Kako doći do nje? Kako da se ona ostvari? To je ono što vjerujem svi mi žudimo. Da budemo sutra u društvu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa mu kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, fe'inni ala nefsike bi kathrati suđud. Pomozi, dakle, moju dovu. Želiš da dovim Allahu subhanahu wa ta'ala da te učini od mojih drugova u džennetu, da budeš u mome društvu u džennetu, onda ti moju dovu pomozi sa mnogobrojnim seđdama, s mnogobrojnim dobrovoljnim namazima. Često ja ću dobiti, ali isto tako i ti se zalaži da činiš dijela koja te uvode u moje društvo sutra u džennetu Firdevsu, a to je mnogo dobrovoljnih namaza. Dakle, vrijednost i posebnost dobrovoljnih namaza jeste da dovode do društva, bivaju razlog našeg ulaska kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam sutra na sudnjem danu. Nemojmo zaboraviti, slično se spominje i za Allaha dželavala. Kod imama Buhari u hadisi kuciju, Allah dželavala kaže niči mi se moj rob ne može više približiti meni i meni dražim od obaveznog ibadeta, od obaveznih namaza koje sam mu propisao, dakle učinio strogo obaveznim. Zatim neće prestati približavati mi se dobrovoljnim namazima, na filama sve dok ga ne zavolim sve dok ga ne zavolim. Pa dakle, blizina Allaha subhanahu wa ta'ala. I također, čuli smo u hadisu Rebije, blizina Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, sutra na sudnjem danu, postiže se sa mnogobrojnim dobrovoljnim namazima, mnogobrojnim nafilama. Zatim, spominje se u hadisu Madana. Ovo je čovjek iz generacije Tabina dakle druge generacije, nakon generacije drugova Allahovog poslanika, alihi salatu sam, dakle ashaba, dolaze tabijini. Pa je on upitao jednog od ashaba, Seubana radijallahu ta'ala. Upitao ga je, postavio mu pitanje, rekavši, obavijesti me o dijelu koje ako budem činio, ući ću u džennet. Pa je Seuban šutio. Ponovo je rekao Madan, obavijesti me o dijelu koje ako budem činio, ući ću u džanet zbog tog dijela ili putem tog dijela. Pa je Seuban šutio. Treći puta mu je rekao, obavijesti me o dijelu koje ako ga budem činio, ući ću u džanet. Pa je tada Seuban radijallahu talan rekao, pitaš me ono što sam i ja pitao Allahovog poslanika alihi salatu sam. Ti sada meni postavljaš pitanje koje sam ja postavio Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Dakle, i Seuban, radijallahu talan, drug Allahov poslanika, alihi salatu sam upitao ga je. Allahov poslaniće obavijesti me o dijelu koje ako budem činio, uđi ću u džennet. Pa kaže, odgovorio mi je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, alike bi kethreti suđud, na tebi je da mnogo čini seđdi, odnosno na tebi je da mnogo klanjaš. Kada budeš mnogo klanjao, imaćeš i mnogo seždi. Poznato nam je, za svaki rekat činimo dvije sežde. Kaže dalje, doista nikada ti nećeš pasti na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, a da Allah tom seždom neće ti povećati stepen kod sebe i izbrisati jedan grih. Nikada nećeš pasti na seždu Allahu, a da zbog te sežde tvoj stepen kod Allaha se neće povećati i da neće ti biti obrisan grih. Također, Došlo je u hadisu Džabira radijallahu talan da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam najbolji namaz jeste namaz na kojem se najduže stoji, na kojem se najduže uči. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam efdalu salat tulul kanut. Najbolji namaz jeste namaz na kojem se najduže uči. Dakle, od dobrovoljnih namaza jeste najbolji namaz onaj na kome se duže uči. Pa na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci se razišli da li je bolje klanjati manje rekata, a na rekatima učiti više ili klanjati više rekata kako bismo dakle, učinili veći broj seždi, a na tim rekatima učiti kraće. Pa pojedini islamski učenjaci shodno ovom hadisu da je najbolji namaz, onaj namaz na kojim se uči najduže, zauzeli su stav i rekli bolje je klanjati manje rekata, ali na rekatima učiti duže. Nego da se klanja više rekata, a da se kraće uči na tim rekatima kako bi se učinilo što više seždi. Allah najbolje zna, ispravno mišljenje po ovom pitanju jeste kada je riječ o dobrovoljnim namazima koje klanjamo danju po dani, ukoliko želimo da klanjamo na file dva po dva, dva po dva danju tokom dana, onda je bolje da klanjamo više rekata, kraće učeći, kako bismo učinili više seždi. Doći mu koliko klanjamo noćni namaz, dakle dobrovoljni namaz noću, noću, naročito u zadnjoj trećini noći, onda je bolje duže učiti na rekatima, duže ostati je li na rekatima. Kao što nam je poznato, Allahov poslanik alejhi salatu oslam bi klanjao 11 ili 13 rekata u Ramazanu i mimo Ramazana, dakle kao noćni, kao noćni namaz. Što se tiče mjesta klanjanja dobrovoljnih namaza, na fila, sunneta i slično, bolje je, ako postoji mogućnost za to, bolje je dobrovoljne namaze, sunnete na file klanjati u kući. Bolje je dobrovoljne namaze na file, sunnete klanjati u kući. Bolje ih je klanjati u kući nego ih klanjati u džami, u mesčidu. I o tome govore brojni hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu oslam. Čak bolje je klanjati dobrovoljne namaze u kući nego u mesčidu u džami Allahovog poslanika alihi salacom. To je dakle vrijednije. O tome govore brojni hadisi. Pa tako je došlo u hadisu Zejda ibn Sabita radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu slam rekao najbolji čovjekov namaz jeste namaz kojeg on obavio u svojoj kući izuzev obaveznih namaza. Najbolji čovjekov namaz jeste namaz kojeg on obavi u svojoj kući izuzev obaveznih namaza, dakle fardova. Također, u hadisu Džabira radijallahu talan se prenosi da je Allah, poslanik alihi salatu uslam, rekao kada neko od vas obavi fard namaz u svom mesčidu, u svojoj džami, neka od tog namaza ostavi nešto i za svoju kuću. Dakle, kada odemo da obavimo namaz u džami, ostavimo od tog namaza nešto i za svoju kuću. Doslovno kaže Allahu poslanik alaihi salacom, jer doista ćemo Allah subhanahu wa ta'ala za taj namaz kojeg obavlja u svojoj kući dati ogromno dobro. Kada odemo u džamiju da klanjamo, klanjamo fard, a onda sunnete na file, posle farda možemo ostaviti klanjati u svojoj kući. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi ima muslim, dakle hadis je vjerodostajan, doista ćemo Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog njegovog namaza u njegovoj kući dati ogromno dobro. U hadisu Ibnu Omera radijallahu anhuma kod imama Buharije i muslima Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže klanjajte u svojim kućama, nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Klanjajte u svojim kućama i nemojte svoje kuće činiti grobnicama mračnim, tamnim, već osvijetlite svoje kuće namazima. Također rekao je u hadisu Zejda ibn Sabita, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, najbolji čovjekov namaz jeste namaz kojeg on obavi u svojoj kući, pa čak je bolji i od njegovog namaza u ovom mome mesčidu najbolji čovjekov namaz jeste namaz kojeg obavi u svojoj kući. To je bolje čak i od toga da taj namaz obavi u ovom mome mesčidu, kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam u ovoj mojoj džami izuzev obaveznih namaza. Obavezni namazi, o tome smo govorili prošli puta i donosili brojne dokaze, obavezni namazi fardovi trebali bi se klanjati u džami sa ostalim muslimanima. Ako ima mogućnosti, shodno ovim brojnim hadisima, trebalo bi sunnete na file druge dobrovoljne namaze klanjati jeli, u svojim kućama. I ovo je propis, naročito kada je riječ o obaveznim namazima, kada kaže Allahov poslanik alihi salacom čovjekov najbolji namaz jeste namaz kojeg obaju u svojoj kući izuzev obaveznih namaza, dakle misli se na namaz muškarca. Ženama je također dozvoljno da dolaze u džamiju, iako njihovi namazi su vrijedni. Čak dakle i obavezni namazi, njihovi namazi su vrijedni u njihovim kućama. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salacom u vjerodostojnom hadisu, kada neka od vaših žena zatraži da obavi namaz u džami, nemojte joj to zabranjivati, ali neka one znaju da su im njihovi namazi obavljani u njihovim kućama vrijedni i bolje, bolje je to za njih. Koja je mudrost? da se namazi dobrovoljni, dakle namazi sunneti, nafile i ostali namazi dobrovoljni obavljaju kod kuće. Kaže Imam Nevi Rahimehullahu Teala zbog toga što je to čišće za čovjekova prsa. Da ne bi čovjek počeo se pretvarati u tim namazima radi nekoga drugog. Kada klanjamo fard namaz, onda klanjamo za imamom. I onako kako imam klanja, tako moramo i mi klanjati. Brzo, sporo i ostalo. Dočim kada čovjek klanja sam, a na file sunnete klanja sam, može da oduži sa učenjem, da oduži sa rukom, da oduži sa seždom, pa može mu se u tim trenucima dakle, javiti pomisao da uljepša, da oduži sa svojom seždom, da oduži sa svojim rukom radi nekoga drugog. Zbog toga, kaže imam Nelvi, čišće, bolje da se obavi u svojoj kući. Zatim, također, kaže, imam nevi drugi razlog kako bi se bereket spustio na tu kuću, kako bi ta kuća bila beričetna, jer se u njoj klanja. Namaz je jedno od najboljih i Allahu najdražih dijela. Također, kaže, kako bi se spustila Allahova milost i kako bi iz te kuće pobjegli šeitani. Jer kuća u kojoj se spominje Allah, naročito u kojoj se spominje Allah dželavala kroz namazu, namazu, uči se njegov govor i slično, iz takve kuće, iz takve kuće bježe šeitani. Da li je dozvoljeno dobrovoljni namaz klanjati u džematu, džematile, zajednički, skupno? Postoje hadisi i spominje se u pojedinim hadisima da je ponekada Allahov poslanik alihi salatu oslam dobrovoljne namaze klanjao u džematu. Dakle, sunnete na file, ne fardove, već sunnete na file ponekada je Allahov poslanik alihi salatu oslam klanjao u džematu. Spominje se u hadisu ashaba po imenu Itban ibn Malik da je jedne prilike došao Allahovom poslaniku alihi salatu oslam, bio je slabog vida, slabo je vidio, pa je pozvao Allahovog poslanika alihi salatu oslam sebi dakle kući, da mu dođe u kuću i da klanja u njegovoj kući, da na takav način u njegovoj kući on napravi musallu. Jer su drugi njegove komšije, dakle drugi oko njegove kuće koji su stanovali ili u blizini njegove kuće dolazili i klanjali također kod njega. On ih je predvodio u obaveznim namazima. Pa je zatražio od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da mu dođe kući i da klanja na takav način da se ta njegova prostorija odredi kao musalla, tu nije bila izgrađena džamija, nije bilo džamije, pa da dakle i ostali ljudi tu zajedno za njim klanjaju obavezni namazi. Pa je došao Allahov poslanik alihi salatu sam sa Ebu Bekrom, zatražio dozvolu da uđe u kuću nakon što mu je dopušteno, pitao je gdje želiš da klanjam, u kojem smjeru kibla, gdje želiš da klanjam, stao je Allahov poslanik alihi salatu selam a iza njega su stali Ebu Bekr i ovaj ashab Itban ibn Malik i klanjali su tako dva rekata na file u džematu. Međutim, dakle, nisu se oni dogovorili, nisu se najavili, nisu detaljisali datum toga i toga, dolazimo i klanjamo zajedno. Ne. Kažu islamski učenjaci da tada, kada dakle nije to dogovoreno, nije utanačeno, jeli nije to nešto redovno ustaljeno, da nema smetnje tada klanjati, klanjati jeli sunnete ili na file, dobrovoljne namaze u džematu. Spominje se također u hadisu Huzeife radijallahu ta'ala i u hadisu Enesa. Enesa radijallahu ta'ala da bi Allahov poslanik alihi salatu sam dolazio kod njega pa bi klanjao Allahov poslanik alihi salatu sam u Enesovoj kući kao imam, a iza njega su klanjali Enes i još jedan dječačić, a iza njih Enesova, Enesova majka. Tako bi ponekada klanjali na filu od dva rekata u džematu. Zato, dakle, dozvoljeno je ponekada klanjati na filu općenito, dakle, dobrovoljne namaze u džematu. Postoji dobrovoljni namaz koji se može klanjati u džematu. Čak naprotiv, islamski učenjaci preporučuju da se klanja u džematu. A to je, dakle, teravih namaz. Ako Bog da, o njemu ćemo govoriti, doće red i na govor o njemu. Teravih namaz, dakle, kada se on klanja u džematu i kada se klanja također u džamiji. Rekli smo na osnovu brojnih hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ako se ima mogućnosti bolje je klanjati sunnete na file dobrovoljne namaze u kući, međutim ovaj namaz, teravih namaz, kako kažu islamski učenjaci, je dobrovoljni namaz i bolje ga je klanjati u džamiji sa ostalim muslimanima. Također dobrovoljni namaz, tehijetul mesjid, ne može se klanjati kod kuće. Ime mu je Tehijetul Mesčid, dakle pozdrav Mesčidu ili slično, klanja se dva rekata iz počasti prema tome mjestu, dakle prema džami. Također, dva rekata nakon tavafa, ne možemo tavafti oko Kaabe pa otići negdje u hotel gdje smo smješteni pa tamo klanjati ta dva rekata. Ne, već ta dva rekata dobrovoljnog namaza, dakle to je na fila, to je sunnet, je lijepo je da se klanja